الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون และบรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลายนั้น ชนเหล่านี้แหละ คือชาวสวรรค์ โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้น وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون และจงดำลึกถึง ขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญากับวงวานอิสราเอลว่า พวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสการะใครหรือสิ่งใด นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น และจงทำดีต่อบิดามารดา ญาติที่ใกล้ชิด เด็กกำพร้าและผู้ขัดสน และจงพูดจากับมนุษย์อย่างสุภาพ และจงปฏิบัติละหมาด และจงชำระสกาดแต่แล้วพวกเจ้าก็บ่ายเบียดนอกจากจำนวนน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้น โดยพวกเจ้าเป็นผู้ผินหลังให้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 และจะต้องไม่ขับไล่พวกเจ้าเองออกจากหมู่บ้านของพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็ยอมรับโดยที่พวกเจ้าก็ยังยืนยันอยู่ททุุมมมาาั ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون ف ร ي ق ا وتخرجون فريقا منكم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 และขับไล่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าออกจากหมู่บ้านของพวกเขา โดยที่พวกเจ้าต่างร่วมมือกัน เอาชนะ พวกเขาด้วยการทำบาปและแสดงตัวเป็นศัตรูกัน และถ้าพวกเขามายังพวกเจ้าในฐานะเฉลย พวกเจ้าก็ไถ่ตัวพวกเขา ทั้งๆทที่การขับไล่พวกเขาออกไปนั้น เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้า พวกเจ้าจะศรัทธาแต่เพียงบางส่วนของคำพี และปฏิเสธอีกบางส่วนกระนั้นหรือ ดังนั้นสิ่งตอบแทนแก่ผู้กระทำดังกล่าวจากพวกเจ้า จึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความอพยศอดสูในชีวิตความเป็นอยู่ แห่งโลกนี้เท่านั้น และในวันกิยามะ พวกเขาจะถูกนำกลับไปสู่การลงโทษอันรุนแรงยิ่ง และอลอนนั้นจะไม่ทรงเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ ด้วยชีวิตความเป็นอยู่แห่งประโลก ดังนั้นการลงโทษจึงไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขา โดยพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون แท้จริง เราได้ประทานคำพีแก่มูซา และเราได้บรรดาศาสนาทูตติดตามมาหลังจากเขา และเราได้ประทานหลักฐานต่างๆแก่อีซา บุตรของมารยาและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์ แล้วคราใดที่มีศาสนาทูตนำสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้า พวกเจ้าก็แสดงความยะโสแล้ว พวกเจ้าก็ปฏิเสธชนกลุ่มหนึ่ง และอีกกลุ่มหนึ่ง พวกเจ้าก็ฆ่าเสียกันนั้นหึือและพวกเขากล่าวว่า หัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น อัลลอฮ์ทรงสาบแช่งพวกเขา อันเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธา ช่างมีจำนวนน้อยเหลือเกินที่พวกเขาศรัทธา ولما جاءهم كتاب م ั عند ا ل ส ه مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين และเมื่อได้มีคำพีฉบับหนึ่งณนะที่อัลลอฮ์มาอย่างพวกเขา ซึ่งมายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา ทั้งๆทที่พวกเขาเคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามาก่อน ครั้นเมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักดีได้มาอย่างพวกเขาแล้ว พวกเขากลับปฏิเสธสิ่งนั้นเสีย ดังนั้นการสาบแช่งของลอจึงตกแก่บรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้น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 ดังนั้นพวกเขาจึงนำเอาความกลิ้วโกรธซ้อนความกลิ้วโกรธกลับไปยังพระองค์และสำหรับผู้ปฏิเสธสถานนั้นจะได้รับการลงโทษอันต่ำต้อย่า ذ ร ق เ ل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا ق ا ل น ا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า จงศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถิดพวกเขาก็กล่าวว่า เรากำลังศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เราอยู่แล้ว และพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งอื่นจากนั้น ทั้งๆทที่สิ่งนั้นเป็นความจริงที่มายืนยันสิ่งที่มีอยู่ ที่พวกเขามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าเพราะเหตุใดเมื่อก่อนนั้นพวกเจ้าจึงฆ่าบรรดานาบีของอัลลอฮ์ถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون และแท้จริงมูซาได้นำหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ้า แต่พวกเจ้ายึดเอาลูกวัว หลังจากเขาโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อาธรรม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 ุมมุมินีนและจงดำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้า และเราได้ยกภูเขาตรูดขึ้นเหนือพวกเจ้า พวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราประทานลงมาแก่พวกเจ้าอย่างจริงจังและจงสดับฟังด้วย พวกเขากล่าวว่า พวกเราฟังแล้ว และได้ฝ่าฝืนแล้ว และพวกเขาได้ถูกให้ดื่ม ลูกวัวเข้าไปในหัวใจของพวกเขา เนื่องจากพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่า ช่างชั่วช้าจริงๆ ที่การศรัทธาของพวกเจ้าใช้ให้พวกเจ้ากระทำเช่นนั้น ถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين محمد จงกล่าวเถิดว่าถ้าหากสถานพำนักแห่งปรโลกณที่อัลลอฮ์เป็นของพวกเจ้า โดยเฉพาะไม่ใช่เป็นของคนอื่นแล้วเราก็ จงหวังความตายเถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงและพวกเขาจะไม่หวังความตายเป็นแน่หนึ่งด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำมาก่อนแล้ว และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อผู้อาธรรมเหล่านี้ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون และแน่นอน พวกเขาเป็นคนห่วงใยยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ และยิ่งกว่าบรรดาผู้ให้มีภาคีขึ้นแก่ลอสิ คนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้น ชอบหากพวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวถึงพันปี และมันจะไม่ทำให้เขาห่างไกลจากการถูกลงโทษไปได้ ในการที่พวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาว แล้วล้อนนั้นเป็นผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทำกันอยู่ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين محمد มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าใครที่เคยเป็นศัตรูต่อยิบรออินบ้าง แท้จริงเขาได้นำเอาคำพีอัลกุรอานลงมาสู่หัวใจของเจ้า ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เพื่อมายืนยันสิ่งที่อยู่ก่อนคำพีอัลกุรอานและเพื่อเป็นทางนำและข่าวดีแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย م ใครที่เคยเป็นศัตรูต่อหรอมาลายกาของพระองค์บรรดาศาสนาทูตของพระองค์ยิบรอยินและมิงกาอินนั้น แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นศัตรูต่อผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น و وما يكفر بها إلا الفاسقون และแท้จริง เราได้สัญญาณต่าง ๆ อันชัดแจ้งลงมาอย่างพวกเจ้าแล้ว และจะไม่มีใครปฏิเสธสัญญาณนั้นได้ นอกจากบรรดาคนชั่วเท่านั้นหวคอ และคราใดที่พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆไว้ กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็เหวี่ยงสัญญานั้นทิ้งเสีย กระนั้นหรือ ไม่หรอกส่วนมากในหมู่พวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก ولما ج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 และสุไลมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่ แต่ทว่าชัยตอนเหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธศรัทธาโดยสอนวิชาไสยศาสตร์ แก่ผู้คนและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มาลายกะทั้งสอง คือฮารุตและมารุตณเมืองบาบิลแต่เขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่า แท้จริง เราเป็นเพียงผู้ทดสอบเท่านั้น เจ้า จงอย่าปฏิเสธศรัทธาเลย แล้วพวกเขาก็ศึกษาวิชาไสยศาสตร์ จากสิ่งที่พวกเขาจะใช้มันทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างบุคคลกับพัญญาของเขา แต่พวกเขาไม่อาจเป็นผู้ทำสิ่งนั้น ให้เป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้ นอกจากด้วยอนุมัติของ อัลลอฮ์เท่านั้น และพวกเขาก็เรียนรู้สิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขา และไม่ได้เป็นคุณแก่พวกเขา และแท้จริงพวกเขารู้แล้วว่า ผู้ที่ซื้อมันนั้น ในวันปรโลกก็ย่อมไม่มีส่วนได้ใดๆ และแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆ ที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้น หากพวกเขาทราบ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون และหากว่าพวกเขาศรัทธาและยำเกรงแล้ว แน่นอนผลตอบแทนณที่อัลลอฮ์นั้น ย่อมดีกว่าหากพวกเขาทราบยยาอฮัล يا ีนอาม ل ذ ي ن آمنوا لا ت อินาวะกูลูดุรนาวะสมาอูวะลิล و าฟิรีนอา ي าบุนอ أ ลีมโอผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่าพูดว่า รออินาแต่จงพูดว่า อุนซุรนา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 ผู้ที่มีบุญคุณ อันใหญ่หลวงองค์การใดที่เรายกเลิก หรือเราให้มันลืมเลือนไป เราก็จะนำสิ่งที่ดีกว่าองค์การนั้นมา หรือสิ่งที่เท่าเทียมกับองค์การนั้น เจ้าไม่รู้ดอกหรือว่า แท้จริง อัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอัลมตะลัมอันนัลลอฮะละหูมุลกุสสมาวาติวัลอัรดวะมาลักุมมินดูนิลลาฮิมิวะลีวะลานซีรมุฮัมมัด เจ้าไม่รู้ดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน พวกเจ้าย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆ อื่นจากอัลลอฮ์ หรือพวกเจ้าต้องการที่จะขอร้องต่อศาสนาทูตของพวกเจ้า เช่นเดียวกับที่มูซาเคยขอร้องมาก่อน และผู้ใดเปลี่ยนเอาการปฏิเสธไว้แทนการศรัทธาแล้วไซแน่นอนเขาได้หลงจากทางอันเที่ยงตรงไปแล้ว من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره อินนัลลอฮะอะลาคุลชัยอินกอดีรชาวคัมภีร์จำนวนมาก ชอบหาพวกเขาทำให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ปฏิเสธสตายทั้งนี้เพราะความอิจฉาริษยาที่เกิดจากตัวของพวกเขาเอง หลังจากความจริงได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงให้อภัย และทำเป็นไม่รู้เสีย จนกว่าอัลลอฮ์จะประทานคำสั่งของพระองค์มา แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งและพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาด และจงชำระสกาดและความดีใด ๆ ที่พวกเจ้าทำไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าก็จะพบมันณที่อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين และพวกเขากล่าวว่า จะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์เลย นอกจากผู้ที่เป็นยิวหรือคริสเตียนเท่านั้น นั่นเป็นความเพ้อฝันของพวกเขามูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่า พวกเจ้าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามา ถ้าพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون และชาวยิวกล่าวว่า ชาวคริสต์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใด และชาวคริสต์ก็กล่าวว่า ชาวยิวนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใด ทั้งๆทที่พวกเขาอ่านคัมภีร์กันอยู่ ในทำนองเดียวกัน บรรดาผู้ที่ไม่รู้ ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกับ คำพูดของพวกเขา ดังนั้นในวันปรโลกอัลลอฮ์จะทรงตัดสินในระหว่างพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกันวละ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم แล้วใครเล่าที่จะเป็นผู้อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่หวงห้ามมัสยิดของอัลลอฮ์ในการที่พระนามของพระองค์จะถูกกล่าวในมัสยิดเหล่านั้น และพยายามทำลายมันด้วย ชนเหล่านี้แหละไม่บังควรแก่เขาที่จะเข้าไปในนั้น นอกจากในฐานะเป็นผู้เกรงกลัวเท่านั้น และพวกเขาจะรับความอัปยศในโลกนี้ ส่วนในประโลกนั้น พวกเขาจะรับการลงโทษอย่างใหญ่หลวง ولله มาตุวัลลูฟะ ر ัมมะวัจฮุลลอฮิอินนัลลอฮะวา ل ิอุนอาลีมทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ดังนั้นไม่ว่าพวกเจ้าจะผินหน้าไปทางไหน ที่นั่นคือพระพระของอัลลอฮ์แท้จริง อัลลอฮ์คือผู้ทรงกว้างขวาง ผู้ทรงรอบรู้ و ق ا ل اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون และพวกเขากล่าวว่า อัลลอฮ์ได้ทรงยึดเอาพระบุตรองค์หนึ่ง พระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ แต่สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้น เป็นของพระองค์ทั้งสิน้น โดยที่ทั้งหมดนั้นเป็นผู้ศรัทธานนอบน้อมต่อพระองค์พระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วเมื่อพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดแล้ว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 ความจริงเราได้แจกแจงสัญญาณต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว แก่กลุ่มชนที่ศรัทธาอินนาอัสลนาคบิลฮักบชีรวะนดีรนวะลาตุสอลอันอัศฮาบิลจฮีมและความจริงเราได้ส่งเจ้ามา พร้อมกับสัจธรรม ในฐานะผู้แจ้งข่าวดี และผู้แจ้งข่าววาย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 ما لك من الله من ولي ولا نصير ชาวยิวและชาวคริสต์นั้น จะไม่ยินดีกับเจ้าเป็นอันขาด จนกว่า เจ้าจะปฏิบัติตาม ศาสนาของพวกเขามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าถ้าจริงทางนำของลอเท่านั้นคือทางนำที่แน่นอน ถ้าเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขา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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون และจงวันเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใด แก่อีกชีวิตหนึ่งได้ และค่าไถ่ถอนใดๆ จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้น และความช่วยเหลือใดๆ ก็หาได้มีประโยชน์แก่ชีวิตนั้นไม่ และพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ